closer to. Remember. Daar so bykie echo vir julle, dit is Ludwig Venter wat hier gesels en julle luister na Treffers van Toeka tot Nou, die program wat julle in die lijn bring vir die naweek wat voorlee en sorg dat julle een goeie naweek gaan spandeer. Ok, nou dit was Mary Hopkins wat vir ons inleidingslikkie gaan uh, gesing het en wanneer sy kom by laai, laai, laai, laai, laai, dan skakel ek uh, oor of dan... Uh, stop ek haar en sê vir haar dankie Mary Hopkin vir die inleidingsliekie. Nou ons kop somme dadelijk af en dagse program het ek uh, wel so 50-50 sal ek sê. Ek gaan nie die eerste helfte en die tweede helfte heen nie, ek gaan somme dier mekaar. Uh, die, uh, ons kop af met Afrikaans heene en wat is meer Afrikaans as die Alabama studentengeselskap en hulle is van die uh, universiteit, waar is hulle nou weer in Potjefstroom, ne? en uh, hulle het een muziek review groep gestig in 1943, en hulle het ontbind, ongelukkig ontbind, in 2008, is dwars oor Suid-Afrika bekend, die Potjefstroomse universiteitskoor is ook wereldwijd, en was vir meer as 30 jaar, onder leiding van professor Avi van Wyk, en mens hoop maar altyd hulle begin weer, wie dit was, dit is so lekker om die studenten gevoel te kry, wanneer jy na hulle liekies luister, maar, uh, hoe dit ook al sê, ons skop af met hulle, en hulle sê, hulle sien een ster, ek sien een ster, Alabama studentengeselskap. Oh. jonk wees gevoel wat die liekie by mens opwek, door daar die da, en uh, dit is een prachtige liekie en mooi verwerk, dier, wat het ek gesê, professor Avi iemand. Right, ok, dit was Afrikaans eniekie, ons gaan nou, kom ons kyk, of ons, uh, ja, kom ons gaan sommer dadelijk oor, en uh, eh, Patsy, Evelyn en Rieger, uh, sy is geboor op 6 oktober 1945 en uh, sy is een Nieuw-Zeelandse country en westerse sangeres en liekieskrijver, sy was een gereelde kunstenaar op die Nieuw-Zeelandse country en western televisieprogram That's Country, het haar uh, eie program Patsy Rieger Country in uh, eh, 1986 gehad en het op verskye programme verskyn insluitend die Ralph Emery Show die Fanfare International Show en die Grand Ole Opry. Ok, ons gaan na haar luister en wie, hier is so een titselkie, wil ek sê, wat ek a, eh, raak luister in haar stem in hierdie a, eh, a eh, Patsy Rieger, a, wat vir my baie aan, a, wat is hy, voor Jackson en Jules, vroukie, ach, my wereld, dit sal nou na my toekom, dan sal ek julle sê na die plaat wie ek gemeen het, maar luister net, die uh, vrou wat uh, vir, eh, vir Jackson en Jill sing, hierdie klink amper soos sy wat hier sing, Patsy Regan, Glennis Lynn, Glennis Lynn is her name. When I hear the trill of the birds in the treetops on Mockingbird Hill, tra-la-la, twiddly-dee-dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill, tra-la-la, twiddly-dee-dee, there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on Mockingbird Hill. Got a three-cornered cloud and an acre to till, and a mule that I bought for a ten-dollar bill. Got a tumble-down shack and a rusty old mill, but it's my home sweet home up on Mockingbird Hill. Tra-la-la, twiddly-dee-dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra-la-la, twiddly-dee-dee, there's peace and goodwill. Your as the flowers on Mockingbird Hill. When it's late in the evening, I climb up the hill and survey all my sky and an old whippoorwill singing songs in the twilight on Mockingbird Hill. Tra la la, twiddly dee dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra la la, twiddly dee dee, there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on Mockingbird Hill. Tra la la, twiddly Joi, dit was Patsy Rieger, Mockingbird Hill, en dankie Louisa Heinzmeier daar van Kroonstad vir daar die leidraad vir die liekie. Uh, sy het vir my eh, die, die, die link gestuur na die specifieke liekie. En uh, ja, ek like nogal van Patsy Rieger, en jy het gehoor, die dame wat ek gemeen het van 4 Jackson and Jill is natuurlijk... Uh, <laughs> uh, ja, die ene, jy weet, um, ok, ons gaan nie baie tyd mors nie, ons gaan aan, en die volgende ene is weer een Engelse ene, en die Engelse ene is, uh, kom ons luister na, ja, die groep Roxette, Nou, Roxette was een Sweedse popgroep en pop en rock was hulle, eh, bestaande uit Mari Frederiksen, sy het die eh, koor in die sledelborde gedoen, en Per Gessley het die eh, koor en kitaar gedoen. In 1986 het die deel internationale treffer geword, toe hulle deurbraak album Look Sharp vrygestel het. Die een wat ons van hulle gaan luister vandag, is van, van, van, van, van Roxette, is The Look. Kom ons luister hoe klink The Look. The Look ek het volgend iets gelees van, ja, wat, ek het my vrou getrouw because of her looks, maar uh, the looks I'm getting nowadays makes me wonder, ne? Uh, rock... Rock... Dit was Rockset met The Look en ek sien die streaming hier so by my wees vir die uitsending op die radiostasie wees dit een error. So um, ek hoop dit gaan vannig recht kom. Kom ek druk net daar so, stop. Ok, en dan gaan ons om weer probeer inskakel. Das sy, lyk my ek het hulle nou weer terug. Uh, ok, dit was Roxette met The Look en uh, ja, ek hoop julle het lekker geluister. En uh, die deel wat julle kon, ek sien hy het definitief van lijn afgegaan uh, vir een klein weilekie daar en uh, dit is uh, dinge wat mag gebeur. Dit gebeur met elke ene en ek sê apologies vir die uh, technische foutkies, dit is totaal buiten ons beheer. Right, ons gaan nou en ek sê hallo Hanley en André daar van Kempton Park, eh, ek is blij julle is ingeskakel, ek hoop julle geneer die program en Rudolf het gesê, hy gaan ook inskakel, Rudolf Goosen, die stasiebaas en hy uh, het sy program direct hier na myne en dit is om 6 uur, dan gaan hy inval met sy program opspoed, spoed baie lekker luister, baie interessante mense wat hy meegesel. Hy praat met al die burgemeesters van al die dorpe. <laughs> en eh, ja, en hulle, hy speel hulle versoeken en so, en hulle versoek net die mooiste dinge. Uh, so, wees seker om tot 6 uur ten minste dan, uh, wel, weer in te skakel of ingeskakel te bly, so dat julle André sy program kan vang, op spoed. En dan Poppy Goosen, ek weet nou nie, jy weet, uh, haar sientje uh, eh, is uh, specifiek Rudolf Goosen en uh, ja, en ek dink hy is een bykie ouwer as ek en so, uh, ek weet nie of het Tanny Poppy Goosen is nie en of het net Poppy Goosen is nie maar uh, baie welkom ook as jy ingeskakel is en uh, ek neem aan jy is, ek sien jy het aangeduid dat jy ingeskakel gaan wees. Right, ons gaan verder en ons het nou net na Roxette geluister, een Engels jenekie. Kom, ons gaan nou weer Afrikaans. Wat is nou meer Afrikaans? As oom, Charles, Jacobi, uh, hy was maar wat 60 toe hy oorlede is. Ek het nie geweet so jong nie. Charles Jacobi, 1928 gebore, 1988 oorlede, Suid-Afrikaanse sanger of country sanger wat in 60 jare as die singende beesboer bekend was, hy word dier uh, baie as die vader van country muziek in Zuid-Afrika beskou. Op 9 april 1988 is die trofee op die Randse skou aan hom oorhandig. Ek wonder of die Randse skou nog aan die gang is. Ek kon het altyd van, ach, mens, van Springs af, ons het in Springs geblei, dan kyk jy daar in Johannesburgse richting, dan het jy daar soeklichte gesien, wat so jyn en weer beweeg daar in die uh, eh, jimmelruim, en uh, dit was met die skou wat hulle die soeklichte uh, so laat werk het, laat allemaal kan weet, daar is die randse paas skou is aan die gang. Maar in elk geval, hulle het vir hom toe een trofee op die randse skou oorhandig vir sy lang loopbaan in die muziekwereld te vereer. Hy is later die jaar op Nelspreid uh, aan een hartanval oorlede. Hier is Charles Jacoby, die vader van country in Suid-Afrika en eh, glo dit, het jylle al gehoor van een Jack to a King in Afrikaans? Van een sien tot een man. Die kom ek. Een man van eensamheid tot het roren Ek soek een nooi en ek krij een vrou Ek sal nie speel met jou haar dag van een sien tot een man met geen twijfel dat het weer gebeur my geluk my hart het het beweer nou is ek die man van jou hart siento amán Valencia me tote troren Ek soek een nooi en ek vind een vrou Ek is die man van jou haar Net vir me siento a man Van iets aan my e tot te troren Ek soek een looi en ek vind een vrou Ek is die man van jou hart Charles Jacobi, Biki Afrikana daar in die Afrikaanse gedeelte van hierdie program en dit is Charles Jacobi van een sien tot een man From a Jet to a King. Ok, wat, uh, wat, wie was dit? Uh, Ned Miller of was het uh, King, ach, uh, Jim Reeves wat het gesing het? Ek denk hulle al twee het. In elk geval, ons stap aan en so van Miller gepraat. Kom ons luister na Roger, Roger Dean Miller. Hy is op 2 januari 1936 gebore en hy is oorlede op 25 oktober 1936. 1992. Amerikaanse sanger, liekieskrijver, muzikant en acteur wat weid vir sy country en poptreffers King of the Road, Dang Me en England Swings. Amal van die middel 1960s Nashville klanke uh, is hy bekend voor. Die een wat ons nou gaan luister van uh, Roger Miller, natuurlijk King of the Road. King of the Road. Trailers for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. Ah, but two hours of pushing broom buys and het klink of dit dier die lockdown was daai, wat ain't got no cigarettes en al die type goed, dit was net in lockdown wat dit gebeur het. Ok, die um, klipwerforkes, jylle allemaal weet wie van wie ek praat, is sy huidige lede, is allemaal vanuit die lopende achtergronde, maar soos allemaal uh, voor hulle, bring hulle steeds die lekker na jy huis toe. Ne? Hentie Visagie en sy seens eh, Johan en Kobus het saam met Nikol Lou, nie Nicholas Lou nie, Nicole Lou, Klipverf Boerorkes in 1969 begin. Ek dink Nicholas Lou is toe is gebore. Ne? Um, uh, hulle het feitlik oor nacht geweldig gewild geraak na aanleiding van hulle natuurlijke vloei van dinge en uh, het amper 20 jaar later in 1988 hulle eerste album opgeneem. Sedert 1990 neem hulle klipwerf elke jaar een album op en as gevolg van die unieke stijl het die vraag op openbare optrede verdubbel en verdubbel, vertrippel, hoe sê mens. Klipwerf het een bekende naam in Zuid-Afrika geword met landweie optredes wat opvlang en uh, eh, met verkoop van meer as 900.000 plate. Is de werf die suksesvolste Suid-Afrikaanse traditionele orkest ooit. Van hulle 25 albums en 3 DVD's is, uh, het gouwe status bereik en 6 het platinum geword. Ok, ons gaan na hulle luister en die liekie wat hulle vir ons bring, die klipwerf orkest, ons luister na Tulips from Amsterdam, so klassificeer om dan maar Engels. Die groep is Afrikaans, die liedjie se naam is Engels. potato, dit is mos nou lekker, ne? Klipwerf met tulips from Amsterdam. Wie as ek een trekklavier hoor speel, dan dik ek altyd aan die skole atletiek by eenkomste. Al die liekies wat ons gesing het, uh, uh, wat is dit, uh, eh, geele op hulle, <laughs> ek weet nie wat als nie, maar in elk geval, uh, dit is dit dan die een meisiekie wat die trekklavier daar speel en ons allemaal sing saam en uh, die, die atletiek liekies. Oom Mietrappie Petrol, nee, dit was in die bus gewees. En, uh, eh, oké, okay, wacht, kom ons <laughs> stap aan. Uh, dit was, uh, as ek iemand gehad het om rond te bestuur op hierdie vloer, nou, my voet het gejek. Ek sou dit graag doen. Dit was een lekker walsie daai. Volgende op die draaitafel is ene, Betty Jean Everett. Sy is geboor op 23 november 1939, oorlede 2001, 19 augustus. Sy was Amerikaanse sielsangeres, soul, soul het sy gesing, eh, en, en pianist, vooral bekend vir haar grootste treffer enkelsnet en het uh, vir uh, uh, miljoen verkopende gewees, en dit is natuurlijk, uh, ek weet, Cher het die liekie later gesing, en dit is die Shoop Shoop song. Nou nergens, jy weet, as jy mooi luister na die woorde, uh, jy hoor die an ander naam van die liedje is ook iets inies kies, jy hoor waar sy dit sê, maar die Shoop Shoop, hoekom noem hulle dit die Shoop Shoop song? Luister na die achtergrond sangers, ok, dan sê jy hulle oplet, hulle sê sjoep sjoep, en ek weet, as, so, eh, wanneer hulle sê sjoep sjoep, dan swaai die armpies eers na die rechterkant toe so in cirkelkies, en dan al twee weer na die linkerkant toe, met die oop hande na voor, en ja, hardoe het, let it be, me, is ook een groot treffer gewees, wat sy saam met Jerry Butler gesing het. Nou kom ons luister na Betty uh, Everett, en die dikkie is... Sjoep Sjoep Song, nog een van Louise Heinz Meijer se liedjes wat sy vir my gesteer het. Kom ons luister. Yes, yes, yes. Cupido wat vir jou sê, as jy verlief is nie, it's in his kiss. Dis hoe jy sal achterkom, hierdie man is lief vir my. Uh, die manier wat hy jou soen. Ok. um, jy, jy volgende ene, kom ons luister, uh, wie is die ou wat om eindelijk sing? Ek het nou die dag die oorspronkelike weergawe van hierdie liefkie gesing, uh, ek het die naam vergeet van die oorspronkelike sanger, maar uh, o nee, ek dink aan uh, my vrou Lyne, ja, nee, dit is nie hierdie ene nie. Hierdie ene is mooie meisies, fraaie bloemen, en dan, uh, de, ek dink uh, op die selfde plaat, het hulle die nieuwjaarslied ook gesing. Kom ons luister na die boeresanger, en hoor wat hulle... Mooie meisies, fraaie bloemen, al die meisies wil ek zoenen, sê die nonnas op een reis. mooi is al voor mij. Kan ik al die nonnen spreien, zal ik hul aan snoekie rijden, snoekie rijden, paar en paar. Brengt de jongmans nieuwe jaar. Mooie meisjes, fraaie bloemen, al die meisjes wil ik zoenen. zijn die nonnen op een rij, kijk hoe mooi is al voor mij. Kan ik al die nonnen spreien, zal ik hul aan snoekie rijden, snoekie rijden. der Pfarrern war, bringt die Jungmanns neue Jahr. Moje Mäß ist freie Blume, all die Mäß Meisjes vrije bloemen, al die Macy's wil ik Mooie Macy's vrije bloemen, al die Macy's wil ik zoenen. Zet je nonna's op een rij, kijk hoe mooi is voor mij. Al die meisies wil ek soen en sê die nonnas op een rij. Kijk hoe mooi is hul vir my. Kan ek al die nonnas kreie, sal ek hul lang snoekie reie. Snoekie reie, paar en paar, drink die jongmans nieuwe jaar. Mooie meisies, fraaie bloemen, al die meisies wil ek soen en sê die nonnas op een rij. Kijk hoe mooi is voor mij. Kan ik al die nonnen krijgen? Zal ik hul aan snoerkie rijden? die rijden, paar en paar. Drinkt de jongmans nieuwe jaar. Mooie meisjes, fraaie bloemen. Al oh, die meisjes wil zo. die nonnes op een rij. Geef de mooiste voor mij. Kan ik al die nonnen krijgen? Zal ik daar als nuggierijen, drukkerijen, parenbraad. Zijn de jongmans nieuwe jaar. Mooie meisjes, fraaie bloemen, al die meisjes wil ik zoenen. Mooie meisjes. Daisies, fraaie blommen, al die meisies wil ek sonnen, sit die mannes op een rij, en kom my rest vol vir my. Hey, ja, ek stem nogal 100% met hom saam, ne, hierdie boeremeisies van ons. Man, daar is nie iemand wat kan competeer nie, ne. En uh, ja, hierdie boeresangers, ek... Uh, ek ken hulle nie, maar hulle is een baie ou groep, en as ek een stem daar kan uitsonder wat ek dink ek ken, is Gert Potgieter dalk deel van hulle, ek is nie seker nie, maar uh, mooi verwerking, nou, daar da is baie werk daarin, om uh, die um, uh, uh, ding so saam te stel, so die samenstelling daar was uitstekend geweest. Right, ons kom, hierdie klink nou amper soos a, a downscaling, as ek nou weer een Engels jene opsit, na die lekker jene. Uh, eh, ek kom, en ons gaan nou vir Shakespeare se sissie. Die likkie is Stey, uh, eh, die Britse popakte, sister, sister, wat uh, Shakespeare siste, wat in januari 1992 dier London Records vrygestel is, is die tweede solo van haar album Harmonially Yours. Die solo beklee uh, ook die nummer 1 posiesie in haar geboortestad Sowie, wat Seowan, uh, eh, van hy in Ierland. <clears throat> Vir 6 weke, ne? En, en dit was op die transatlantische uh, trans jo, eh, uh, treffer wat nummer 4 op die billboard had 100 in die VSA bereik het. Shakespeare's sister, ons hoor van Stay. Stay with me a little longer. This wearing thin And you're thinking of escape I'll go anywhere was een baie gewulde liekie vir Shakespeare'se sisterkie, en uh, ja, dit was uh, die enigste wat sy rarig so groot gegaan het. So, daar is van haar ander liekies, maar hulle het nie rarig die, die treffer geword wat hierdie stij uh, eh, op die einde van die dag was nie. Nou, die Bachelors, hulle was een gewulde muziekgroep vanaf Dun uh, Dublin, in Ierland. Nou ja, daar was Shakespeare sister was van Ierland, hier is ons nou weer in Ierland, en uh, hulle was hoofdzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkrijk, maar hulle is eindelijk van, oorspronkelijk van Dublin. Hulle het verskye internationale treffers gedeer in die 1960s gehad, in sluitend 8 top 10 enkelspel in die Verenigde Koninkrijk tussen 1963 en 66. So is ook al lang terug. Die een wat ons van hulle gaan luister, die bachelors, I wouldn't trade you for the world. Ek sal jou nie vir enig iets verruil nie. Ai, daarom een mooi ding om te sê vir iemand, ne? I wouldn't trade you for the world All the treasures of kingdom. That's how much you mean to me. You fill all my sweetest dreams. trade you for the world. lekker, lekker klanke daar van die middel, of die, nee, dis die vroege sestigs, wat hulle uh, aan die gang was, The Bachelors, I wouldn't trade you for the world. Ons is nou weer in Zuid-Afrika en uh, ons eie Patricia Loos, bekende Zuid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is in 1992 uitgereik. Sy het ook verskye TV-programme soos Toyota Top 20, Blonde Ambitie en Supersterre aangebied. Patricia is a, a, eh, sy is in Gauteng gebore waar sy aan Hoorschool Mondior gematrikuleer het. Sy is in mei 19, uh, eh, nee, 19, <laughs> 2003 <laughs> sy is in 2003 met Mark Whitfield getrouwd. Uh, eh, hy het een sien en sy is in 2009 met kanker gediagnoseer. Uh, en uh, ja, ons allemaal weet, uh, sy was nogal een kranige gymnas ook. Sy het op uh, hoofvlakke daarin deelgeneem. Nou die likies wat ons echt, laat sy vir ons twee doen, wat sy, om, om ons te vat na die uh, na die funny spot toe van hierdie week, wat weer Wacket Simpson sal wees, die twee liedjes wat Patricia vir ons gaan doen, wie sou jou kon lief hee soos ek? En dan die ander ene, ek wil dankie sê. Hier kom sy. Daar is my Wat my graag het jou gedagtes wil hou Wie sal jou kon lief hee? Wie sal jou kon lief hee? Soos ek jy soms bang en verwacht Ek sal altyd wacht, tyd is geduldig Wie sal jou kon lief he? Wie sal jou kon lief he? Soos ek Ek sal terugstaan as jy iets wil doen is lief vir my Al denk mense rikt is klaar en voorbij Weet ek daar is iets wat altyd sal bly Wie sal jou kom jaloos en toe is dit nie toevallig nie, ne? Daar hoor ek nou by Hanley dat vandag is Patricia se trouwdag herdenking en uh, ja, baie geluk Patricia en dan eh, was hierdie liekie so so gepast dat wat jy uh, dan vir meneer Whitfield gesing het um, ek wil dankie sê, dankie vir alles en sovoorts en sovoort en uh, ja, hier, vir jou geluk wat jy bring en Eh, so dit is baie paslik liekie ook gewees, nogal toevallig, toevallig. Right, ek het ons gesê, direct na die plaat, gaan ons luister na ene man, en dit is a Wicked Simpson, a eh, Simpson, ja, hy gaan nou weer vir ons, uh, hy gaan nou weer iemand kwaad maak, uh, <laughs> jy weet, eh, as jy eh, inbel, iwers heen, en hulle sê, hou nie die lijn, en dan gaan hulle, en dan hoor jy die muziek kies, en dan is het, uh, ons is nou by jy, ons is, jy, jy weet, wow, dit is genoeg om een mens uh, die joos in te maak. Nou kom ons luister, hier is so oproep met Etol, waar die ouwe probleem gehad het, hy bly in Kaapstad, en hy het een uh, rekening gekry vir eetooggel van Johannesburg af. Nou, hoe op aarde is het moeilijk? Maar, hy het wel wek het, het om nou gebel om sy probleem uit te soort, jy weet. Hy kom ek. Call back from Sandra. Ja, uh, hello? Hello, is that Mr. Miller? Yes, speaking. Hello, Mr. Miller. It's Gerald here. I'm calling you from Sanrail. I'm here to solve your problem. Yeah, ja, I hope you can solve my problem. Okay, what is your problem? I got a fine or a e-toll account stating I've been in Johannesburg on e-tolls for 475 rand. Yes, okay. So what is your problem? I live in Cape Town. I've never been to Johannesburg in my life, general. Mm-hmm. So how the do I have an e-toll account? <laughs> my colleague that, that you spoke to earlier, was he of any help to you? No, he was not. He's a dipshit <laughs> I will resolve your problem for you, Mr. Miller. Okay, well, hurry up. Can I just put you on hold quickly? Yes. Please hold. We are experiencing a higher than normal call volume at the moment which is what we always experience. <laughs> so how can it actually be considered higher than normal? that is a damn good question. Please hold. Seriously, what the? Hello, sir. Were you asking a question? I was asking why am I waiting so long? These messages that you play back to me saying I call volumes. Everything is I call volumes. Everybody hates you. Okay, I just need to put you on hold again. Why do you want me to put me on hold again? Look, we're not the first company in the world to put somebody on hold, and this is not the first or the last time that you're going to be put on hold, sir. This is the part of the conversation where you need to listen to a little bit of crappy music. Hi, you are being put through to the department that will not be able to help you. What? I get a message like that. But this puppet that cannot help you, what the f? You just think you can help me. And now you're <laughs> Hello? Hello? Yes. Hi, can I help you? Yes. Solve my problem. The Gerald, whatever that old name was. I can't help your problem because this is the department that can't help your problem. I need to put How you back on hold. A, prob- a department that says you can't help me. Why do you work there then? What do you do, I'm just going to put you on hold. What are you? This is the part where we hope you put the phone down because we won't be able to solve your crappy problem. What the What is this? How do you tell me to... You hope I put the phone down? come on! Hello? Yes, who's this? Are you still there? Yes, I'm you. Oh, damn. Okay. Not on oh, that! Solve my problem! <laughs> This is the part where we hope you put the phone down. Shut it off. You don't get on what the hell? Hello? Yes, hello, who are you? Oh, he hasn't put down yet. I'm still on the line, you little who are you? no, I haven't. I think you're getting uh, too worked up, to be honest. you tell me that I'm getting too worked up. Ring Yaffe. I'll fly to Johannesburg and I'll come and show you worked up. Look, I'm a trained. T- t- <laughs> you're a, you are a trained. <laughs> no. No, don't know me. I'll knock you the up, <laughs> son. No. No, look, I'm I'm trained to deal with angry people, okay? No, you are not. I'm I'm trained and I think I need to heal you quickly. I need to, to heal me. I need to What are you? What are you? Are you an evangelist? suddenly. I'll, I'll, I'll, play you some calming music, and I think we'll be able to have a proper... So much problem, I just want calming music. <laughs> Relax and enjoy the calming music. So much problem. I think you need some some dolphins and the ocean to create a positive aura around your person, Mr. Miller. I do not Hello, sir. Yes. You still worked up. I'm going to put you back on the Dolphins. no, no, no, no, no, no, no. no. Can you just take a deep breath? No. Just please, just one deep breath. Shut up. Shut the up. Can you just calm down and just take one deep breath for me? <laughs> Mr. Muller? Yes. You've calmed down. That's great. Now I can solve your problem for you. Has it been solved? Yes or no? Just hold on one sec for me, please. <laughs> Why am I holding? Hi, I am surprised you have made it this far. Please repeat all of your information because the previous department did not record any of the information you gave them previously. Hello, sir. Yes. Hi, this is Jason Jason? Yes. Um, I just need to find out what is the problem, sir. Um, I'm <laughs> taking the call. You sent me an ETO bill of 400 and who cares, and I don't even live in Johannesburg. Okay. Uh, can you just hold on one second for oh. me, please? No! <laughs> Jason! Hi, we are the department that can actually help you. We are currently closed. Our office hours are from 8 p.m. to 5 p.m. But someone only really answers the phone between 1.35 p.m. and 1.37 p.m. So please take your problem and shove it up your butthole. right Please take your problem and shove it up your butthole. This must be some sort of joke or a prank or this, this is, this is a, this must be a joke. Hello, Mr. Miller. Yes. Hi, it's currently uh, 3.26. Uh, could you call back tomorrow at 1.35, please? Who am I speaking to now? <laughs> Uh, it might just be Wackhead Simpson too. <laughs> no. No. well, Wackhead, uh, can I tell you something quickly? Yes. <laughs> Stop putting me on hold. touche, my man, touche. Yes, dit was nou een staging van een situasie gewees. Maar, soms gebeur het hoor, soms gebeur syke dinge. En uh, die ou hy is eindelijk een bykie ongeduldig gewees, uh, eh, maar uh, wie kan hom kwalik <laughs> neem? Na al die, phew, wek het something met Hold On with Etal. Ok, ons gaan nou en ons kom by een ander Afrikana, Suid-Afrikaanse groepie, en groep 2, Hulle was een Zuid-Afrikaanse muziekgroep wat bestaan uit twee lede, Gert van Tonner en Sias Reineke. Hulle was bekend vir liekies soos die Oukra liekie, as niks soos ware liefde, die kat kom weer, die parre wil gaan opzit in Zuid-Afrika, is daar seker nie een garsanggroep wat uh, die twee sy skoene kon volstaan nie. Uh, Bek to differ so biekie daar, so ek, ek hou van Herbie en Spence ook. Maar in elk geval, groep 2, uh, en die liekie wat hulle vir ons is, eh, uh, van hulle eerste groot groot treffers gewees en dit is die parabou gaan opsit met sy nooi in die vlei. Die parabou gaan opsit met sy nooi in die vlei. Die parabou gaan opsit met sy nooi in die vlei daar wil gaan opzit met sy nooi in die vlie, maar opzit kers kon my nergens kree, ahem, ahem, ahem. Hy vraag toe een er veeflief om sy lucht uit de huur, ahem. Hy vraag toe een er veeflief om sy lucht uit de huur, ahem. Hy vraag toe vuurvlieg om sy lucht uit te huur Die vuurvlieg sê toe ja, die in een cent en uur Aham, aham, aham Die twee loek toe af na die nooise huis Aham Die twee loek toe af na die nooise huis Aham, aham loop toe af na die nooise huis, die huis in die vlei van my juffrouw muis. Ahem, ahem, ahem. Die para die vier uur sy lampie wil heen, ahem. Toe para die vier uur sy lampie wil heen, ahem pa dat die vier vieze lampie wou leen met die hier die ontstellende nies verneem aham, aham, aham vier vieze lampes aan sy sterf was geswees aham vier vieze lampes aan sy sterf was geswees aham Piet sy lamp is as die sterf vastgeswees Hy sou moes op sy saam met padda en sy muis Ha-ham, ha-ham, ha-ham Die padda het die vier vlieg maar huis toegestuur Ha-ham Die padda het die vier vlieg maar huis toegestuur Ha-ham Want daar op sy lucht die desende uur En die luistervink daarby is gans te duur Ha-ham, ha-ham ham, ha ham, ha ham, ha ham, ha ham, ha ham. Groep 2 da, met hulle van hulle heel eerste treffers gewees en dit is die para wou gaan opzit en ja, een para en een muis en dan het hulle nog een viervlieg daarby uh, eh, ja, dit is nogal een combinatie nou, kom ons by een ou en hy is Michael Barrett, die jongste van 13 kinders en het gewerk as een melkman, voordat hy bekend, uh, bekendheid gewerk, verwerf het, as wie? Shaken Stevens natuurlijk, en hy het aanvankelijk net oor naweke opgetree in kroe, en sy orkest was bekend as de Olympics, wat hy later vernoem het na The Cossacks. Sy deurbraak het gekom in die 1980s en hy het baie van die ouliekies van die vroege 50s weer laat erleef. Nou, die een wat ons gaan luister van, hier die eindste, Shaken Stevens, en dis duidelik hoekom hy Shaken genoem word, as jy sy video's gaan kyk, die man het een loslitte, <laughs> en die liekie is, Oh Julie! Oh Julie! van Shaken Stevens. Sy grootste was natuurlijk Green Door gewees, maar uh, ja, Julie was net so bekend. Oei, nou, wat is dit uh, wat nou daar op die draaitafel lee? Freshly Ground, ken jylle hulle? Suid-Afrikaanse Afrovisie groep in 2002 in Kaapstad gevorm is. Ek onthou hulle heel eerste liekie. Toe ek hom op tv sien, toe dog ek, ah, hier kom een groep wat naam gaan maak, en hier kom een groep of eindelike liekie, dit was hy doobie, doobie, doobie he, uh, eh, die liekie van hulle ja, <clears throat> en uh, ek het gedoog, hier kom een liekie ook wat een hit gaan wees, en het was so hey, ek is een voorspeller die groeplede het verskillende achtergronde waaronder Suid-Afrika, Mozambique en Zimbabwe Freshly Grounds, muzikale stijl meng elemente van traditionele Suid-Afrikaanse muziek, soos die uh, eh, Kuela en Af Afrika Afrika volksmusiek, dan kom haar blues en jazz en kenmerke van indie rock. Hulle is bekend om hulle vertooning Waka Waka, This Time for Africa. Dit was met een groot, groot wereldbeker van uh, uh, sokker, wat in Afrika ivers plaasgevind. Dit is en uh, ja, hulle het gesing saam met die Colombiaanse sangeres Shakira uh, en die liekie het wereldwee erkenning ontvang, kom ons luister na Wakira en Freshly Ground en die liekie wat hulle vir ons bring is daar ene Waka Waka, This Time for Africa yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh, Cause this is Africa. for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait. your no hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. Hey, hey. This time for Africa. This is all my journey, biggie, biggie mama From east to west, back to you Waka, waka, my eh, eh Waka, waka, my eh, eh Tango is in summer, Zimbabwe Cause this is Africa Afrika muziek wat jylle daar hoor, die een wat uitklink is Shakira, Freshly Ground is op hulle thuisveld en ja, dankie Hanlie, het my weer recht gehelp of uh, wel ingelig, dat dit was die liekie wat uh, gespeel is in 2010 met die uh, eh, wereldsokkerbeker wat in Zuid-Afrika, ek sê Ivers in Afrika, dit is Ivers in Afrika, maar nee, ons moet het narrow down, Zuid-Afrika, dit is daar waar het wereld beter plaasgevind het in sokker en dit is waar die liekie vandaan kom. Ok, nou ek sien daar op Facebook, uh, ek weet nie of hy ingeskakel is nie, ek hoop hy is. Um, wees jouself en sê iets, uh, dit is, uh, wat is ons, Mirano Junker, daarvan, Eh, Kroasie, uh, Kroasie, <laughs> ja. <laughs> Kroasie, en uh, ja, ons hoop jy is ingeskakel en dat jy saam luister, jy het uh, daar gewys jy, dat jy dalk ingeskakel gaan wees, so met ander woorde, jy, ek weet, jy hou baie uh, van die Duitse Oktoberfest en al die type goeders, so die liekie wat ek hier gesê, op het vervolgende gaan precies daarin wees, die Duitse Oktoberfest song van Rosamunde Polka. Lekker luister, hier kom ek, is eindelijk roll out the battle, let's have a battle of fun. Daai liekie, maar in Duits, hier kom ek. Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde, ich denk sie muss es erfahren. Seh ich ihre Lippen mit ihrem frohen Lachen, möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen. Aber heute stimmt, geh ich zu ihm. Gründe hab ich ja genug dafür. Ich riese einfach vor sie hin und sage, wie verliebt ich bin. Sagen Sie ganz noch nein, ist mir egal, denn ich warte mich auf ein andermal. noch nie kennst die Mama. Rosamunde, glaub mir, auch ich bin dir Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Sie lässt mich noch warten und lächelt nur Wärme Ich wüsste nur so gerne, wie andere es machten. Verborgen als Weichen geh ich in ihre Nähe. Doch wenn ich sie sehe, wart ich noch ein Weilchen. Aber heute stimmte ich zu viel. Gründe hab ich ja genug dafür. Ich drehe einfach vor sie und sage, wie verliebt ich bin. Sag die dann noch nach egal, denn ich wach nicht auf ein andermal. Ich ließ einfach in Arm und sage ihr mit meinem Schal. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. ich bin ihr Freund. wenn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. ich bin gefreut. Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Hey, dit is so lekker, so lekker Rosamunde Polka van die uh, German Oktoberfest song en uh, ja, ek hoop jy het hom geniet. Uh, so, ons is net net Afrikaans en Engels vandag nie, ons is sommer een Duits ook hier ingegooi. En ja, ek moet een dag moet ek bykie kyk en uh, program opstel uit net ander tale. Ek wonder hoe, ja, ek dink dat is genoeg uh, vir my om dit te kan doen, genoeg mooi liekies vir my op Italiaans en Frans en oog, tulip tools lei, uh, enzovoorts, enzovoorts. Ok, ons kom nou by een oukie okay en sy naam is Rian, en hy is Rien, Rian Ungerer, een sanger van Zuid-Afrika, wat baie gewild is in, in, in Zuid-Afrika, sê dat hy sy debiet gedoen het in uh, eh, 1997, wat hy saam met sy broer opgeneem het. In 2002 het hy beginne solo loobaan uh, eh, naastreef, en die een wat hy nou, hy doen so een eh, medley van wel, FHK liekies noem het so, uh, hoe rij die boere, suikerbossie, so, so lang as die rikkie, uh, eh, en dan uh, Bobby Jan Klimieberg ook. Hier kom Reen Ungerer met een medley. Hoe rij die boere, boere, boere, boere, hoe rij die boere, Hoe rij die boere, sit sit so, sit sit so, sit sit so Hoe rij die boere, sit sit so, sit sit so, hoera Hoe rij die boere, sit sit so, sit sit so, sit sit so Hoe rij die boere, sit sit so, sit sit so, hoera Die kaaps nooit sy tingelingeling, tingelingeling, hoera Die kaaps nooit sy tingelingeling, tingelingeling, hoera Hoe rui die boere, sit, sit, so, sit, sit, so, sit, sit, so Hoe rui die boere, sit, sit, so, sit, sit, so, hoera Suikerbos, ek wil jou hee Suikerbos, ek wil jou hee Suikerbos, ek wil jou hee Wat sal jou mama daarvan sê Dan loop ons so onder dier die maan Dan loop ons so onder dier die maan dan loop ons so onder dier die maan. Ek ken my suikerbos die saam, so lang as driekie in die water le, in die water le, in die water le, so lang as driekie in die water le, blommiekie gedink aan my. En ek vat aan maar nikkie en ek soen haar op haar bekkie, blommiekie gedink aan my vat haar om haar nekkie en ek soen haar op haar bekkie, blommiekie gedenk aan my. Bobbejant om die berg, so hastig en so lastig, Bobbejant om die berg, so hastig en so lastig, Bobbejant om die berg, om die boere te verher, hoera vir die jolly Bobbejant. Bobbejant om die berg, so hastig en so lastig, Bobbejant om die berg, so hastig en so lastig Bobby Jank om die berg om die boere te verheg Hoera vir die jolly Bobby Jank, Bobby Jank. die kom oor die see Nooi, nooi, drie kooi, nooi, drie kooi is gemaakt Drie kooi is vir my gemaakt om daarop te slaap Nooi, nooi, drie kooi, nooi, drie kooi is gemaakt Drie kooi is vir my gemaakt om daarop te slaap Die Alibama, die Alibama Die Alibama, die kom oor die see Die Alibama, die Alibama Alibama die kom oor die see Die trane die rol oor jou bokkie Die trane die rol oor jou bokkie Daar waar die son en die maan ondergaan Bokkie ons moet huis toe gaan Nee me dolla nie, nie me dolla nie, nie, nie, nie me dolla nie, ek wil nie met een loskop dolla nie een kan jy nie met die hoepel been Zwaar dra, hulle nie een kan zwaar dra Hulle nie een kan zwaar dra Hulle nie een kan jy nie met die hoepel been Zwaar dra, hulle nie een kan zwaar dra Hulle nie een kan zwaar dra Hulle nie een kan jy nie met die hoepel been Jy, en dit is, eh, ek weet nie of jy die story ken achter die Janie met die hoepelbeen nie, dit is een ou uh, eh, verheere, hy het op een plaas geblei, of nie, hy het een plaas, ja, verkoop, en die ou wat die plaas by hom gekoop het, uh, kon hom toe nie van die plaas afkry nie. Die ou wil die plaas beset, maar verheerde bly. Toe gaan die ouse dochter en iemand anders, ek kan nie, ja, uh, en hulle uh, maak toe wel so bijeenkomst, een sangbijeenkomst daar in die dorp, waar die mense kan dans en sovoort, en hulle nooit vir verheerde ook en hy kom ook daar aan, en hier in die middel <laughs> van die uh, processie, of uh, gebeurtenisse daar, toe kom hulle uit en hulle sê, uh, hulle sing die liekie toe, wat jou goed in trek Ferreira, en uh, uh, uh, uh, Ferreira het toevallig toe ook so een hoepelbeen gehad ook, en hulle sê, die volgende ochend, na die party, eh, hy het sommer daai aand, toe loop hy weg van die party af, die volgende ochend, toe sê, sê hulle, jy sien net stofwolkies, soos Ferreira daar met sy tasse en als die vlaktes in uh, vlug, of nie vlug nie, weggaan, dat hy die plaat verlaat, eh, die plaas verlaat. Ja, dit is so, ek geloof baie van ons Zuid-Afrikaanse liekies, het syke stories aan hulle verbonde. Ok, nou, nou, Rat Set Fred, Engelse popgroep, 1989, dier broers, jo, ek het gedoog, hulle is heel wat later as 89, uh, eh, maar in elk geval, hulle sê, 89 is dier broers Fred en Richard Febras, is dit uh, gevorm, en uh, hulle is mos uh, eh, vooral bekend vir die ene, I'm too sexy for my shirt, ja, onthou julle die ene, maar die een wat hulle vandag vir ons doen hier so, is hulle ander groot treffer, Joma Maid, en hy, will stand by you. I'll tell you I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you. I think it's your round, cause you're my mate. And I will stand. you you're my man talk about you, cause you're my mate. sy, dis vir al my maaikies, you my mate and I will stand by you, en ek seker, soos ek julle ken, you'll stand by me too. Ok, dit is al die maaikies wat inluister, en uh, hey, betuif van julle, ons kom al baie jare saam, ne? van 1966 af, tot nou toe, so, uh, eh, eh, ja, uh, en uh, wel, volgende jaar is ons 55ste metriek reunie, en ons is nog nie seker waar ons om gaan hou nie, maar dit klink vir my baie of ons gariepdam toe gaan, dit klink lekker, uh, maar maak jy saak waar ons om hou nie, solang jylle daar is, dit gaan een lekker ene wees. Ok, Tex Ritter lee op die draaitafel, uh, Tex staan op, jy hoort nie daar nie, <laughs> Tex Ritter, 12 januari 1905, as Woodward Maurice Ritter geboore in Merville, in uh, Texas, ne? Hy het groot geword in sy, op sy familiese plaas in Panola County en sy oorskoolloobaan in South Park in Beaumont, Texas, met lof geslaag. Daarna het hy rechte gaan studeer en uh, met een muzikale groep in Chicago gereis waar hy by die uh, eh, Noordwest rechtsschool ingeskryf het. Nou, die liekie wat ons gaan luister is The Wayward Wind, a lekker, lekker cowboy ene, The Wayward Wind. Oh, the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns to wander, and I was born the next of kin, the next of kin to the wayward wind. In a lonely shack by a railroad track, I spent my younger days, and I guess the sound of the outward bound made me a slave to my wandering ways, and the wayward wind is a restless wind a restless wind that yearns to wander and I was born the next of kin the next of kin I tried my best to settle down. She's now alone with a broken heart. And the wayward wind is a restless wind. A restless wind that yearns to walk. next of kin. Wayward Wind van Tex Ritter, rechte, rechte cowboy, en dit was al van 1956 wat hierdie opname gemaakt is, ne? Lang, lang ja, gelede. Oké, okay, nou, die ou wat nou hier reg is om vir ons te sing. Um, ja, nee, wacht, kom ons luister eerst na Zuid-Afrikaanse groep Four Jackson and Jill, 1964, het hulle ontstaan en was later bekend vir die, as die uh, Navaras, toe hulle later The Zombies, voordat Glennis Lynn by hulle aangesluit het, en van daar af is hulle Four Jackson and Jill. Nou, Glennis Lynn is die naam wat ek net nou al gesoek het, wat ek gesê, die vrou nou is, klink na uh, baie soos Glennis Lynn. Um, ehm, uh, eh, ok, hulle eerste groot plaat was natuurlijk Timothy met uh, Master Jack en eh, hulle uh, het gestuig tot die 18e positie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons luister na Glennis Lynn en die liekie wat ons gaan hoor is My hart het een kleine venster en iemand loera dier of niemand loera dier. Ons kyk! Ons kyk! net een kleine venster. Uh, Roger Whittaker, geboore 22 maart 1936, een uh, Britse sanger, liedjeskrijver en muzikant wat in Nairobi geboore is. Sy muziek is een elektrische combinatie van volksmuziek en populaire liedjes en hy is seker die bekendste vir sy bariton stem. Prachtige muziek bariton stem, ne? As hy, uh, dit is sy handelsmerk en ook sy merkwaardige vluitvermoe. Jesus, het julle hierdie man al gehoor vluit. Hy is uitstekend daarmee ook. Ek glo nie, hy is vluit op hierdie liekie wat ons nou gaan luister nie. En uh, ja, hy is uh, eh, ook uh, baie goed op die kitaar. Ons luister na Roger Whittaker en die liekie wat hy vir ons gaan doen is When Irish Eyes Are Smiling. All the World Is. Kom ons luister. When Irish eyes are smiling Sure it's like a morning spring in the lilt of Irish laughter, you can hear the angels sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright. shines a smiling, so they steal your heart. die man het een baie goeie stem, en uh, ons praat nou van die bariton, diep bariton wat sy stem is, maar daar <laughs> was een plek waar hy amper oorgegaan het na sopraan toe, so hy het een weie, a, eh, wat noem mense, toonreeks. Ok, ons het net nou gepraat van groep 2, het ons nie? Ja, ons het, ons het een liekie van hulle gaan die parra wil gaan opzet. Kom ons luister nou na, weer na hulle en hulle sing hierdie keer vir ons Linda, Linda, jy is my nooi As ek sê dat ek jou bemin stap jy by my verby het jy my dan vergeet His love so sy nooi is. En dit is Linda. Janita, Janita, Janita Klaasen. Is dit? Ja. Um, sy is gebore, ek wil eindelijk gevra, <laughs> Sari Redelinghuis, weet julle wie is dit? Aha, dit is Janita Klaasen gebore 30 april, lede 24 oktober 2005, Afrikaanse sangeres, wat saam met Manuel Escortio opgetreed, sy is 58-jarige ouderdom, eh, na 10 jaar lange strijd weens long en keelkanker oorlede, haar treffers sluit in, a rolbos, a danklied, a eh, wilde alwijn, a meisiekind, en hoor jy die klokke? Ok, op 26 januari 2020 is Janita ingehuldig as de legende in Suid-Afrikaanse Legende Museum. Janita Klaassen, ons luister na daarin en dit is Tolbos, Robos Tolbos. Tolbos. jou robos van verlange, sal jy my dan nooit laat staan. In my klein geheime kampie, vaai jy teen die drade aan. Vlug ek self bedrog reaksie, na die son en see en strand soek ek steeds vergeefs twee spore in laat vind Sal jy aan my hart Bly rasper as jy skarrel Voor die wind O jou rol was my was tol was Ek kan ook moos voel wie jy Waarom dwarrel, dwarrel, dwarrel Die vierde hinde Jou geraamte is rood Janita Klaassen, Robos, Tolbos, en ja, ons staan na by eindese kant toe, ek wil nog probeer om gauw twee in te druk, en die eerste ene wat ons gaan indruk is, ek gaan nie nou pedigrees gee of enigies, nie, ek gaan net sê, the who, en hulle sing, see me, feel me, touch me, hold me, see me, as hy, ek het hom kort geknip, want ek wil nog twee inkry, en ja, uh, eh, jylle moet ingeskakel bly vir 6 uur, wanneer Rudolf op spoed is, en uh, hy bring vir ons altyd een lekker, lekker, lekker program, en dan ook uh, mense, um, ja, ek kon langer aangaan, want uh, hier na my, direct na my, is daar nie dadelijk iemand, wat, uitsaai nie, maar my program se potgooi word na ander staties toe ook gestuur en daar by ander staties is daar iemand wat direct na my, so ek kan nie oor my tyd gaan nie, uh, jy weet, dan gaan ek aan iemand anders se tyd in. So, uh, ongelukkig, moet ek om probeer hou, dat hy precies op twee uur lang program is. Ok, ek gaan uitspeel, met die Kaniwaris natuurlijk, twee Afrikaanses, Ernie se tokkel, en dan kom Kobus en Hanley en hulle sing een lied van Heimwee, Listen to the Ocean, denk ek het is, is het nie? Ek weet nie, maar in elk geval ons sal hoor. Uh, ok, ek sê vir julle baie dank julle julle geluister het, en ek hoop julle dit geniet. Uh, julle moet een lekker naweek hee, en uh, sondagochtend is dit die kerkdienst wat ek vir julle aanbied, die maddag, het ons weer een lekker lekker een muziekprogram en direct daarna die bybelstudie vir Lukas, die boek Lukas word ge, uh, uh, behandel en uh, eh, door dominee Gustaf Opperman en uh, ok, so doen wat julle geniet en geniet wat julle doen ek sê vir julle bye for, bye for now en dit is Kanye Worries Dansorkes met Ernie Setokkel Kobus en Anlie met singelief van Heimwee. Lekker hand! skoffel saam, skoffel saam, moet nie net daar sit nie,